There are two types of soft and hard biscuits with a very distinctive name in Greek and which are always very difficult to translate precisely into English. They can only be described as soft and hard biscuit type pastries. Κουλουράκια και παξιμαδάκια. Λεξιλόγιο. Η ζύμη. Dough, Το γλυκάνισο. aniseed, Η ζάχαρη. sugar, Το βούτυρο. Butter. Στρογγυλός. Round. Τραγανιστός. Crunchy. They can be soft or crunchy and a variety of ingredients can be added. Κουλουράκια ή παξιμαδάκια. Τα κουλουράκια και τα παξιμαδάκια τα φτιάχνουμε με ζύμη, λίγο γλυκιά και είναι συχνά, αλλά όχι πάντα, στρογγυλά. Τα κουλουράκια είναι μαλακότερα από τα παξιμαδάκια. Τα παξιμαδάκια είναι πιο τραγανιστά. Συνήθως τα υλικά είναι αλεύρι, ζάχαρη, βούτυρο και αυγό. Για τα νοστιμότερα κουλουράκια προσθέτουμε αμύγδαλα και γλυκάνισο. Τα παξιμαδάκια τα αφήνουμε στο φούρνο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μέχρι να στεγνώσουν και να γίνουν τραγανιστά.